Ezaburi ya kikumi gabili na mkaga Kena kuziwa bibabiera Oruom kama ya Iresioni omubuzahe tukashusha abali kurota Aho twashemererwa twazina nabanyamaanga bagamba bati Omukama yabakolera ebiyango Omukama yatukolera ebiyango twashemererwa Waitu mukama batuiye omubujaye tushushe emigera ya Negebu Abali kubiba nibalira baligesha bashemererwa Omuntu aragenda nalira atwete embibo yokubiba aligaruka omuka na yeshanda ashutwire emiganda